musico cae coro. Lasta tempe, pro la cronvirusa pandemio, montrigis che multe personoi trovas mal facile compreni la tiel nomata in scienza in facto La scienza metodo implizas inter alie mult nombran statisticon cae confirmon de experimentoi per ripetado. Nur tiel stud objecto povus esti considerata kiel science pruvita. Cai ec post ciui confirmoi oni ciam povas contesti gin se aperas novai elementoi. Gis la plenomado de ciui postuloi oni povas gin consideri nur kiel indicon, supposon au provisoran eblezon ni donu exemplon. En la monato iulio 2012, prestigia revuo pri cardiologio en Usono publicigis interesan italan articolon pri la efico de musico ie pacientoi cun cor malsano en gradoi 1 cae 2. Laula cutima classifico existas quar gradoi de cor malsano oni analisis la datumo in decent quindec nau pacientoi quiui spertis auscultadon de musico dum po tridec minutoi en ciu tago, compare cun similae pacientoi quiui ne auscultis musicon. Post tri montrigis che la medicinae testoi de musica auscultintoi evoluis signifo plene pli favore lau rigorei poentoi calculatai per bone conata mesur metodo. Curiosa detalo, oni ne definis quia spezza musicon ili auscultis, sed simple informis che temas pri charma, placia musico. Eble tio povus shaini evidenta afero, sed gis nun gi estis science pruvita. Dis nun, oni moltris che musico favoras mensain statoen, kiel anxio, deprimo, malquietezzo, misdormado, cae manco de concentrigio. Relati al cor malsano, tio estas nur conjecto. Oni publicigis la mencitan articolon kiel comensan esploron oni ancora ne clares cias quiu povus esti la explico pritio fenomeno, sed shainas che existas ligo inter la nervae impulsoi cae la cora ritmo batado. Malpliigi anxion cae streciaen statoin, do eble, protio, faciligas la funcciadon de la coro crome auscultado de musico positive influas sang premon cae spiradon. La jus publicigitae informoi pri musico cae cor malsano tamen ancora ne estas pruvitae. Oni devas confirmi ilin per pliae studoi. Oni povus do demandi, se la afero ne estas pruvita, kial oni publicigas gin? simple ancao per indico e kai eblezo la scienzo funzias la studo forte sugestas che la studita e facto estas reala do indas che la scienza mondo exciugin til cetere alia sciencisto e povos al preni la taskon ripeti la experimenton por confirmo au mal confirmo. Dume, oni sciu che tre probable gi estas vera. La tempo tion montros. Au ne. Intertempe, ni plesure caesane auscultu musicon.